INDIGENO EN LA ACADEMIO Grava novajo ocasis en Brasilo relate la mondon de culturo en octobro 2023. Unua foie oni electis indigenon por ocupi sedion en la centiara Brasilia Academio de Belletro. Tiu facto estas plena de simbolae signifoi cae aplaude aprobita de la generala publica opinio. Facte, gi iam estis pledo de la socio, che indigenoi estu representatae in tiu grava institucio. De tio resultis che du indigenae candidatoi presentigis. Ailton Krenak, filosofo, verkisto cae activulo por la defendo de raitoi de indigenoi estis la electito. Li nascidis en la iaro 1953 en la Brasilia stato Minas Gerais, en la regiono quie vivas la popolo Krenak. Tiu regiono esas grave damagita dum longa tempo pro el prenado de mineraloi el lagrundo. Krenak do farigis fervora activulo por la protectado de la natur medio cae raitoi de indigenoi. Li iam ricevis titoloin de la ordeno de cultur merito de la Respublico cae doctoro honoris causa in du Brasilei universitatoi. Li organizis alianson de popoloi de la arbaro, quiu cun ligas comunumoin en Amazonio, cae partoprenis en la creado de Unio de Indigenae Nazioi. En la iardecoi post 1970 cae 1980 li grave contribuis al la inclusivado de capitro pri indigenoi en la Brasila Constitucio, aprobita en 1980. Ok dek ok. Per tio, oni nun tempe garantias la legion raiton de Brasilei indigenoi je ilia culturo cae territorio. Krenak estas fecunda verkisto. Curiose che li mem ne scriva sien textoen, char la Brasile indigenoi ne possedis scribaton Li parolas, cae oni transcribas liaen paroloin inter furorei vercoi li publicigis ideoi por procrasti la finon de la mondo, du En du aperis la vivo ne estas utila, verco pritractanta la pandemion de covim decnau. Ien citajo el citiu lasta verco. Se dum certa tempo ni indigenae popoloi estis minazzatae ie disrompigio au estingado de la senso de nia vivo, nun tempe ni ciui staras antau la eblezzo che la tero iam ne elportas niain besonoin. Li opinias che la indigena culturo povas multon instrui al la capitalismai socioi pri la bona maniero pri tracti la naturon cae la mondon. Mi iam vidis homoen cioi mocas min. Mi interparolas cun arboi, bracumas arboin, babilas cun riveroi, contemplas montaroin, cae oni consideras tion frenesajo. Sed tia estas mia vivo sperto ni cesigu arrogantezon. Ni nescias, ciu ni povos vivi morgau. Ni ne plu vendu la morgauon. Ailton Crenac en la Academio estas el montro de socia evoluo.